Aikak antolatuta Euskal Herri osoa zeharkatuko du korrikak 2000 eta apirilaren lautik amalaura bitartean. Korrika Nafarroko gares herritik abiatuko da eta gazteizen izango du elmuga. Klika izanen da edizio berri honen leloa. Euskararen aldeko autua egiteko Euskararen aroarekin bat egiteko deia. Azpimarratu nahi izan dute. Jarrera aldaketa bat Euskararekiko alegia. Azier amondo korrikaren arduraduna. Mertxe Mujika, aekako koordinatzaile nagusiaren esanetan korrikak hasierako helburu bikoitzari eusten dio. Leire Oiarburu, korrikaren iparraldeko koordinatzailearen esanetan, edizio berri honek Ipar Euskal Herriko eragileetan orbanakoen atxikimendua jasoko du, horretarako lanean ari direla gogoratu du. Euskaraldia ere presente egonda hogeita bat garren korrikaren aurkezpenean, amaia beire, Aikako zuzendaritzako kideak Euskaraldiaren ariketa soziala Euskalistunak aktibatzeko balio handiko ekimena dela azpimarratu du. Hogeita bat garren korrika Jose Luis Alvarez enparantza txillardeki omenduko du kulturan, euskalgintzan eta pentsamenduan eginiko ekarpenengatik.